Završili smo prvi hadis i sada je na redu drugi hadis <clears throat> koga smo najavili jer je hadis Aisha radijallahu ta'ala anha u kome kaže من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر Kaže, klanjao je poslanik sallallahu alaihi wasallam vitr u svim dijelovima noći. <clears throat> klanjao je vitr u prvom dijelu noći i u srednjem i u zadnjem dijelu. A pred kraj života je klanjao pred zoru. Znači, pred kraj života mu je bila praksa da klanja vitr pred, pred zoru. Ovaj rivajet koga smo spomenuli, ovaj je rivajet imama muslima. Kod imama Buhari je došlo da je rekao, da je kazala Ajša, a klanjao je poslanica sa osaleme vitr u svakom dijelu noći, a pred kraj svoga života klanjao je pred zoru. Pa nije spomenula ovo pojašnjenje, odnosno ravije u prenošenju hadisa nisu spomenula šta? Hm? Prvi i srednji i zadnji dio noći. Nego kažu u svakom dijelu noći općenito. Pa je hadis imama Buharije precizniji, jasniji. Ako debu Davuda se kaže, pa je vitrom završavao kada je preselio pred zoru. Znači u tom periodu, prije što je preselio neposredno, znači završavao je vitr pred zoru. Es-sahar, to je vrijeme prije nastupa sabha. To se zove es-sahar. u firine bil ashar. I oni koji mole Allaha u seharu, to je predskozorje, ono vrijeme znači kratko prije nastupa sabahskog vremena. Iako neki kažu učenjaci da je to zadnja šestina noći. Da ona sva ulazi u sehar. Da ulazi, znači, zadnja šestina noći u sehar. Ovdje lejl, noć. Noć je od zalaska sunca do prave zore. Do nastupa druge zore. Imamo lažnu, imamo pravu zoru, do druge zore. To je noć. Znači, od do. Razilaženje se vodi kada je u pitanju vrijeme ili period od nastupa zore do izlaska sunca. Je li to noć ili nije noć? Tu se vodi razilaženje oko toga spoljašnje značenje hadisa ukazuje da je to od noći, da nije od noći. Da nije od noći. Da nije od noći. Jer je poslanik sallallahu sallam ovdje rekao, a, kaže, onda saviša kaže da je klanjao poslanik sallallahu sallam vitr u svakom dijelu noći, I početku, a, na sredinu a završio bi vitr ili pod kraj života bi završao sa vitrom pred, pred zoru. Pa znači ono što je poslije zore razumije se da nije šta. Nije dio u protiv je kazala i poslije bi zore klanjao. Ne, Znači, spoljašnje značenje hadisa ukazuje da to nije, znači, od, to nije od zore. Dobro, možemo li klanjati vitr poslije akšama? Sodno hadisu. Molim? Ne možemo. Ne Vidim, neki kažu, ne može nikako, kategorički. E, upravo ste, tako je, ne može. Ulema se složila da ne može. Sve lema složila da to vrijeme od od nastupa akšamskog vremena, od zalaska sunca do nestanka crvenila, znači do ulaska jacijskog vremena, nije vrijeme vitr namaza. Dakle, to nije vrijeme vitr I Znači, vitri se namaz ne može klanjati nikada, a poslije čega? Poslije akšam, osim kada? Putnik, ne može ni putnik. Bravo. Putnik znači poslije jacije. On klanja poslije, tamo spojio, ali ga klanja kada? Poslije? Poslije jacije, jest. Dobro, to je igra riječima. Misli se, znači, poslije akšama, u akšamsko vrijeme čovjeka koji je u mjestu boravka, jel? Kada spoji akšam jaciju, ispravno je da može tad odmah klanjati šta i, i vitr, jest. Pa ove riječi u svakom dijelu noći je klanjao vitr i prvom i srednjem i zadnjem, tu je isključeno šta? Između akšama i dobro. A ja sad pitam, a čime smo isključili to vrijeme i kojim pravom? Hm? Tamo je lijepo, ali kaže Ajša kaže da je poslanik sam klanjao vitr u prvom dijelu noći. A prvi dio noći je odmah nakon čega? Nakon akšama. Pa evo, praksa će neko će ti kazati, pa evo, praksa Ajše radi Allah talana kaže da je to praksa bila u prvom dijelu noći, znači posle akšama. Molim, šta nije? Što vežeš vitr za jaciju kad kaže Ajša da je klanjao u prvom dijelu noći? Nisi spajao. Ne govorimo o spajanju, mi govorimo o klanjanju u mjestu boravka. Domaćem tebi ovdje. Hajde reci da čujemo. To je sve lijepo, ali ja tebe ne vidim nigdje. A tu Dobro, dobro. U redu. Onda, budući da je, znači, Ešaf nas je spasio sviju. I mene i vas. Prvo, braćo, imamo druge hadise koji kažu, kojima se kaže, propis, kaže Allah ja za ođele vama dodao jedan dodatni namaz, on vam je vredniji od stada crvenih deva. Njegovo vrijeme je od jacije do sabaha. Pa je poslanica ovdje jasno isključio šta taj prvi dio noći između ovoga, jedna stvar. I druga stvar, čime isključujemo vitru u ome vremenu nečim jačim od ovoga što sam ja kazao. Konsensusom u leme. Sva je ulema složna. Nikad niko nije rekao od uleme da se može posle akšama klanjati vitr. Jer taj konsensus, on je jači od pojedinačnih hadisa. Kad dođe hadis kod Buharije i dođe konsensus uleme, suprotno tome hadisu kada bi bilo tako. Šta je jače? Konsensus uleme. Bez obzira što je hadis je Nemoguće da se ulema složi na šta? Sva ulema pogrešila, taj hadis došao i sva ulema pogrešno razumjela, a hadis je, to je, to je nemoguće. Umet se neće složiti na dalaletu. A to bio dalale da se u pogrešnom razumijenju hadisa da se slože svi učenjaci. Tako da je, znači ovdje konsensus je izdvojio ovaj period, a imamo i hadise koji govore da to nije vakat čega, vakat vitr namaza između akšama i jaci. Tako je bitno, ovo je šubha u prvom vremenu dobro, znači posle akšama klanjam u, jacijskom, uzmite ljetni period. Kada između akšama i jaci je dva sahata, a kada noć traje šest sati. Jer prvo vrijeme je to između akšama i jaci, pa i kako neće biti prvo, vrijeme noći, govorimo prvo vrijeme ono noći. Dva sata, to je trećina, to je četvrtina noći. To ako nije prvo vrijeme, ne znam šta je prvo vrijeme. Može biti šubha jaka, to jeste prvo vrijeme, noć kao noć. Ali kada je u pitanju vitr, tada je konsenzus Leme izdvojio, znači to vrijeme i ne tretira se, znači, vremenom u kome se može obaviti vitr, vitr namaz. A lema je složna da je dozvoljeno klanjati vitru u bilo kom dijelu noći. Osim čega? Onoga što smo izdvojili, tako? Znači, od jacije do sabaha, kad ga god klanjaš, hajdi bereket, nema razilaženja među lemom da je dozvoljeno, samo se razilaze šta je bolje. Razilaženje u boljem, a dozvoljeno, znači to nije predmet razilaženja među islamskim učinjacima. <clears throat> pa jedni kažu bolje ga je ranije klanja, drugi kažu bolje ga je kasnije, zavisno ko je kakve hadise uzeo. Znači ko se je za kakve hadise jeli, vezao. Ima razlika ovdje jedna bitna, to je između čovjeka koji planira da će ustati i da će klanjati doći namaz i onoga koji ne planira. Pa onaj koji ne planira da će ustati, njemu je bolje da klanja na početku noći. A onaj ko zna da će ustati, redo običaj i da ustaje, njemu je bolje da odgoji da mu, da namaz zadnji bude šta? Da mu zadnji namaz po noći bude vitr. I o ovome smo mi govorili, ja mislim, u prošlom našem predavanju. Samo što je to predavanje bilo davno prije mjesec i pol, pa možda smo i zaboravili. Ako se čovjek poboji da, će, li će ustati, ha? Nekad ustaje, nekad ustaje, pa se boji to već je radio, umoran. Hoće, neće. Šta mu je bolje? Onda mu je bolje da klanja na početku noći. I ovo, braću imate Slične sela imate ovima. Čovjek klanja, došao da klanja. Nema, na početku vakta nema vode. Ali očekuje da će Jaran donijeti vodu ili kolega koji je otišao, da će, da da će, da će doći voda, očekuje, nestalo vode u kući, svaki dan od 1 do 3, jel u redu. A do 4 moraš klanjati šta? Podne. Ali u 3 dolazi voda. Ali na početku vremena je nemaš, nemaš vode da abdestiš. Šta je bolje, da te jemom uzmiješ pa da klanjaš u prvom vremenu ili da čekaš da ti dođe voda, postoji relativna mogućnost da dođe, pa da klanjaš u vaktu. To je razilaženje veliko među nama. Kod šafijskih pravnika je bolje da se uzme temom, da se a, klanja u prvom vaktu zbog vrijednosti prvog vakta. Kod Malikija oni kažu ne bolje čekati vodu. Allah te alalem, ako čovjek zna da će doći voda, da je bolje čekati vodu. Jer to je namasko vrijeme, a čovjek je dužan da uzme propisani taharet, taman da malo odgodio to prvo vrijeme, to je bolje nego da klanja znači sa temom, ako postoji mogućnost, znači da nakon toga uzme ili abdest. Kaže je sam u svojim fetvama, kada je oporučio poslanica sa osaname Ebu Hureri da klanja vitr sa početku noći, kaže to je ta oporuka vrijedi za ljude koji ne ustaju, znači na noćni namaz. I kome nije to običaj, a kome je običaj, kaže onda polje da klanja na kraju noći. Jer je došlo u vjerodostojnoj predaji da je poslanik sallallahu alejhi rekao Ko se boji da neće ustati na kraju noći, neka klanja vitr na početku. A ko očekuje da će ustati, neka ga ostavi za kraj. I znači hadis je jasan, hadis je riješio, znači i tako je u nama, znači po tome je postupila, je ovaj kada je ovaj terđih ili ili preferirajuće mišljenje je li donosila po ovome pitanju. Ima hadis kod Ibn Mađe i kod Hakima da je poslanik sa samo pitao Ebu Bekra, kaže kada klanjaš vitre, vitr o Ebu Bekra? Kaže klanjam ga pa onda spavam, znači prije spavanja. Pa mu je rekao, kaže, za odlučnost si uzeo, odlučan si u svojim dijelima. Klanjaš i onda šta? E, sa rahatlukom spavaš. Pa je pitao Omera, kad ti Omare klanjaš? Kaže, ja prvo, kaže, ustanem, klanjam noći namaz, kaže, pa onda spavam. Kaže mu poslanik, salame, kaže, ti si uzeo postupak jakog i izdržljivog. Pa je dozvolio jednom i, i drugom. I jednom i drugo. I kaže imam li Busiri u svome dijelu spahu Zuđađe i Hakim i Zehebi da ovaj hadis je rodoste. Da je Ali ispravo da je hadis daif. Ispravo da je hadis daif, kako kaže šejh Albani da ima Mahanu u svome lancu prenosa. To je hadis Aisha radijallahu ta'ala anha. I imamo drugi hadis od nje, kaže Kana Rasulullah sallallahu alejhi ve yusalli min al-layli 13 rak'atan yutiru min zalika bi khamsin la yajlisu fi shay'in illa fi ahiriha. Kaže klanjao je ovo treći hadis u poglavlju i ovim ćemo završiti poglavlje vitra. Kaže, klanjao je poslanik, sallallahu alaihi wasallame, po noći je klanjao 13 rekiata. Od toga bi klanjao vitr sa pet, ne bi sjedio osim na zadnjem rekiatu. Znači, klanja pet, sjedi samo na zadnjem. Poji, znači, svih pet. Kjane. Ovo kjane, pomoćni glagol, ili bit, što mi kažemo, ili ova čestica označava da je nešto činio, učinio kontinuirano, jel tako? Uvijek kaže se tako bi činio, kjane. Ali je došlo i ovo kjane da ga je poslanik sa činio, ali nije uvijek. Znači možda je to činio jedan put. i kaže za sebe, kuntu tajibu Rasulullahi sa ili hram. Kaže, ja sam mirisala poslanika sa za za ihrame. I mirisala sam ga, kaže, poslije prvog oslobađanja, poslije prvog tehalula oslobađanja hrama, nakon što šta? Šta uradi? Baci kamenčiće i obrije glavu. Nakon što baci kamenčiće i obrije glavu, tada je prvo skidanje, pa je mirisala ga. Koliko ona puta obavila hađ sa poslanikom, salasaleme? Jednom, jer je on jedan put obavio hađ, Pa, a kaže kuntu, ja sam to činila, od kjane, isto je kuntu, samo za sebe kaže, u prvom licu jedine, jel u redu. Ali je to moglo činiti samo koliko? Jedan put, jer on jedan put obavio Pa se taj, znači, taj se izraz koristi, jer neko dokazuje kad se kaže kjane, kaže vidite da je kjane, to je bila stalna praksa poslanika, samo kažemo jeste, može biti, a ne mora. Jer imamo druge argumente koji ukazuju da se taj, taj izraz koristi ta fraza na drugim mjestima, a nemaju, znači, za cilj, znači, a, kontinuiranost jeli, u, u, samom, u samom dijelu. I kaže Aisha radijallahu ta'ala anha da poslanik sallallahu alaihi vseleme nije u Ramazanu niti mimo Ramazana klanjao više od 11 rekiata. Klanjao bi, kaže, 4, 4 pa 3. Klanjao bi 4, 4 pa 3, u kako došlo 4, pa ne pitaju duljini i ljepoti. Pa 4, pa ne pitaju duljini i ljepoti, pa onda 3. Znači, klanjao bi tako sallallahu alaihi vseleme. Ili je klanjao 13 rekiata, 8, potom bi klanjao a, vitr, potom je klanjao dva rekiata sjedeći, poslije vitra. Poslije vitra se je poslanik sam klanjao. I nema smetnje da čovjek poslije vitra klanja. Znači klanjaš u, u teraviju i ovaj teraviju klanjaš i klanjao si vitr i nakon toga došao kući. Imaš volje, na godišnjem si, ne znam, besposlen si, sam to si, nije bitno. Imaš vremena i sada bih klanjao, kaže ne smiješ klanjati. Ne klanjati, smiješ klanjati da klanja čovjek dva rekiata kao poslanik, sa osam, ili da doda na to nema smetnje, kod džumhura u Leme nema smetnje da se doda na ta dva rekiata, ovaj, i ne treba ono što rade mnogi ustajati za imama. Imam preda selam, on ustaje, dodaje jedan rekiat. Ne, ti završi sa imamom, uzmi nagradu noćnog namaza u potpunosti. Jer ko završi sa imamom, ko preselami sa imamom, kao da je cijelo veče proveo u namazu. A potom kada dođeš kući, ako ti osjećaš znači, volje i žare elana da klanjaš, a klanjaj koliko ti volja, samo nemoj ponavljati šta. Potom bi, kaže, klanjao dva rekiata sabaha. Znači klanjamo dva rekiata sabahskog ili sunneta. Kaže Ibn Abbas da je poslanik sa po noći klanjao 13 rekiata i da je klanjao dva rekiata poslije zore, poslije nastupa zore. Misli na šta? Dva rekiata sabahskog sunneta, jeste. A u hadisu Zejda ibn Halida da je poslanik sa je klanjao dva rekiata kratka, potom je klanjao duga. I sunet je kad čovjek klanja noći namaz da ustane i da klanja dva rekiata, kratka rekiata, otvori sebi znači namaz počne sa namazom, pripremi sebi za namaz i onda klanja. Jer ako uđe onako pospan u, u, u dug namaz, može znači samo, se ljuljati, znači neće postići cilj, znači od namaza. Kažu Kadija i Ald od malikijskih učenjaka prenosi od uleme da su kažu da su govorili, ovo je svaki od ashaba prenosio shodno onome što je vidio. Svako od ashaba je prenosio šta? Sod onome što je vidio od poslanika sad pa ovaj prenio ovako, ovaj prenio ovako i to nije braćo samo slučajevome. Imate slučajeva, znači brojni drugi slučajevi gdje su ulema ashabi osuđivali druge koji kažu suprotno. Koliko Ajša radijallahu ta'ala anha osudila, osudila ono da ko kaže da je poslanica obavio fiziološku potrebu stojeći. Osudila. A dok su ashabi Uzdeika i drugi vidjeli poslanika sa da je obavio fiziološku potrebu stojeći. Bez obzira što je Ajša bila stručnjak za intimu poslanika sallallahu alejhi ne može se znači to prihvat zato što je viđen i Ajša govorila shodno svome znanju. Shodno svome znanju. Ne bi sjedio ni, nigdje osim na zadnjem rekiatu. Znači, ovo je kao kada klanjamo tri rekiata. Klanjamo tri rekiata, znači zajedno. I samo sjednemo na zadnjem. Ovdje klanjamo pet zajedno, na peti kada ustanemo, kažemo minel džinneti nas i onda kažemo Allahum ehdini fi men dižući ruke ili ostajući ruke kako jesu. Ne mora znači dizanje ruku na vitru braću nije došlo od poslanika sa sam u vjerodostojnoj predaji. Došlo od do ibn da ima predaja kod Abdurrazaka u Musannefu s dobrim lancem prenosilaca da bi on dizao ruke svoje na, na konutu, na vitru. Ali da je to prenešeno od poslanika sa sam nije. Tako da ne treba, onaj ko klanja sa našim narodom u, u džamijama, bolje mu je da ne diže ruke. Zato što on ne dižu. Ne dižu ne diže niti. Mislim na šta? Na čega kunuta. A dizanje ruku za tekbir za kunut kako nije potvrđen, ali dizanje ruku za kunut ne treba čovjek da diže ruke. Jer poslanik sam nije to od njega potvrđen, došao do sahaba, kako da proučiš kunut i da su ruke vezane, nema smetnje. Nije problematično, znači, u samom dizanju ruku, ovaj, jer nije ništa potvrđeno od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Najmanji broj vitra koji se može klanjati je jedan rekat. Jedan ispravno se može klanjati jedan rekat vitra. I došlo to skupina sahaba da su znači klanjali jedan, znači da su klanjali jedan rekat vitra od Osmana radi Allahom, da je na jednom rekiatu vitra proučio Kur'an, cijeli, od početka do kraja. Na jednom znači rekiatu vitra. Iako imamo leme, znači koja to osuđuje, odnosno koji brani da se klanja samo jedan rekiat, kažu mora se nešto prije toga klanjati, ispravno i da može sklanjati samo jedan rekiat vitra, da nema o tome nikakve smetnje, inša Allahu ta'ala. Ovim smo završili, braćo, treći tom ove divne knjige, divnog ovoga komentara, koji zaista tečnim zlatom da se piše od imama Ibn Munakina ne bi znači ne bi mu se moglo njegovo pravo dati. Pa ćemo za Allahovu tabarak tala pomoći u narednom nastaviti s četvrtim ili početi s četvrtim tomom, a početak toga toma jeste poglavlje zikra posle namaza. Poglavlje zikra posle namaza. Allahu te ala alemu sallallahu ala nabina Muhammed, ala alihi wa